Պարգևատրման արարողություն լղե նախագահի նստավայրում։ Ստեփանակերտում իր աշխատանքն է սկսել ԼՂՀ 25-ամյա պետական ձեռքբերումները եւ արդի մարտահրավերները թեմայով երիտասարդական գիտաժողովը։ Այսօր կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Ղարաբաղի հարցով մադրիդյան սկզբունքները ժամանակ էին տալիս, սակայն Բաքուն դա չօգտագործեց։ Ադրբեջանը լուրջ խնդիրներ ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը նահանջել է 10 տեղով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Սեպտեմբերի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել ավելի քան 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 225 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ հավատարիմ են մնացել հրադադարի ռեժիմին եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում սեպտեմբերի 15-ին տեղի է ունեցել ապարքեվատրման հանդիսավոր արարողություն՝ ԼՂՀ հրճակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Նախագահ Սահակյանը շնորհավորել է բոլոր ապարքեվատրվածներին, նշելով, որ հովելանական այս տարում տեղի կունենան ապարքեվատրման մի քանի հանդիսավոր արարողություններ։ Ինչպես հայտնել են Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ անկախ, հզոր ու ինքնիշխան պետությունը բացառիկ արժեք է եւ մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման, նրա հարատևման ամենահուսալի գրավականը։ Համոզված եմ, որ մենք կունենանք նորանոր հաջողություններ եւ ձեռքբերումներ։ Համոզված եմ, որովհետեւ մեր ժողովուրդն ունի անսասան ոգի, անկոտրում կամք, մեծ աշխատասիրություն ու լավատեսություն, որոնք դրսևորվում են եւ մարտի դաշտում եւ խաղաղ պայմաններում, նշել է Բակո Սահակյանը։ Միջոցառմանը ներկա էին հայ երախելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Բարի ավանդույթ է դարձել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում միջազգային գիտաժողովների անցկացումը։ Այսօր Ստեփանակերտում իր աշխատանքն է սկսել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 25-ամյա պետական ձեռքբերումները եւ արդի մարտահրավերները թեմայով երիտասարդական գիտաժողովը, որին մասնակցում են երիտասարդ, ինչպես նաեւ հայտնի գիտնականներ ու մասնագետներ Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Լեհաստանի, Հայաստանի, այլ երկրների բուհերից եւ գիտահետազոտական կենտրոններից։ Գիտաժողովը հնարավորություն է տալիս երիտասարդ դասախոսներին, ասպիրանտներին եւ ուսանողներին ներկայացնել իրենց գիտական հետազոտություններն ու ծրագրերը իրավագիտության, պատմության, քաղաքագիտության, տնտեսագիտության եւ հոգեբանության ոլորտներում։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունը ազատ ինքնիշխան Արցախը հայ ժողովրդի վերջին մի քանի 100 տարվա մեծագույն ձեռքբերումներից է։ Գիտաժողովի բացման խոսքում ասաց ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Շնորհիվ բացարիք ինքնակազմակերպվածության, Հայաստանի եւ Թուրքի համայն հայության աջակցության մեծ հաջողվում է հաղթահարել բոլոր այն մարտահրավերները, որին առերեսվում է մեր երիտասարդ պետությունը։ Համոզված եմ այսօրվա գիտաժողովի մասնակիցները Արցախի պատմության ու անկախ հանրապետության անցած ճանապարհի մասին հետաքրքիր զեկույցներ են պատրաստել։ Այսօրվա գիտաժողովի նախաձեռնումը հենց այդ ճանապարհին ունեցած ձեռբերումներն ու թերացումները, ներկայիս մարտահրավերները գիտագործական հարթության վրա ուսումնասիրելու եւ համապատասխան գնահատելու մարտականներ ու առաջարկներ հավաքագրելու նպատակ ունի։ Միջոցառման մասնակիցներին ողջույնի խոսք ուղղեց Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Գոհունակություն հայտնելով Ստեփանակերտում նման կարևոր միջոցառում կազմակերպելու կապակցությամբ, նա ընդգծեց, որ դա Արցախյան հիմնախնդիրն ավելի խորն ուսումնասիրելու եւ աշխարհին ներկայացնելու լավ հնարավորություն է։ Արդեն 4 դար է, ինչ մեր ժողովուրդը կառուցում է ազատ անկախ ժողովրդավարական պետություն։ Այդ ճանապարհին մենք բազում հաջողություններ ու ձեռբերումներ, ինչպես նաև շատ անելիքներ, որտեղ մեծ է երիտասարդ ծերնդի դերակատարությունը։ Բակո Սահակյանի հավաստմամբ նկատի առնելով, որ արդի աշխարհում կիրթ հայրենասեր ու գրագետ երիտասարդությունը հասարակության զարգացման շարժիչ ուժերից է, Արցախում մեծ ուշադրություն է դարձվում երիտասարդների կրթության ու զարգացման հարցերին։ Գիտաժողովի օրակարգի եւ բաժանմունքային քննարկումների հարցերը իրենց նշանակությամբ, հրատապությամբ եւ հակեցվածությամբ արժանի են հատուկ ուշադրության։ Գիտական քննարկումները կապված մեր անկախ պետության կազմավորման պատմությամբ եւ իրավական հիմքերի անթերիությամբ, նրա անվտանգությամբ, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությամբ, ինչպես նաեւ այն բարդ ու դժվարին հարցերի հետ, որոնք մեր ժողովուրդը ստիպված է եղել այս բոլոր տարիների ընթացքում հանդիսանում տրվում են այն կարևոր փորձը եւ նյութերը, որոնք պետք է լինեն ինչպես մեր հանրապետության ստեղծման պատճառների, այնպես էլ նրա կենսագործունեության գիտական անկալման հիմքում։ Հանրապետության ղեկավարը վստահություն հայտնելով, որ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովը հաջողությամբ կիրականացնի իր արժև դրված խնդիրները, միջոցառման մասնակիցներին մաղթեց ակտիվ եւ արդյունավետ աշխատանք։ Ի հավելումն նշենք, որ միջազգային գիտաժողովի խնդիրն Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ արտասահմանյան առաջատար մասնագետների միջև փորձի փոխանակումն է։ Միջազգային շփումների հաստատումն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրողությունների, ինչպես նաեւ գիտական ներուժի ներկայացումը աշխարհի հանրության։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ներկայ է գտնվել Շուշիի շրջանի Իսահակի աղբյուր հանգստի գոտում մի շարք երկրների առաջատար խոհարարների մասնակցությամբ կազմակերպված Արցախ էթնոֆեստ միջազգային առաջին փառատոնին։ Նախագահը կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումն Արցախում, նշելով, որ դրանք նպաստում են տարբեր երկրների հետ շփումների աշխուժացմանը, մեր ավանդույթների պահպանմանն ու ներկայացմանն արտաքին աշխարհին։ Միջոցառմանը ներկային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Բարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ Լեգայասկային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը սեպտեմբերի 15-ին ընդունել է Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության նորանշանակ տնօրեն Դիեգո Պինտոյին եւ գլխավոր քարտուղար Հովանես Գրիգորյանին։ Ողջունելով հյուրերին խորհրդարանի ղեկավարը շնորհավորել է Դիեգո Պինտոին նոր պաշտոնի կապակցությամբ եւ հույս այտնել, որ նախկինում կազմակերպության հետ ձեռքբերված համագործակցությունը շարունակական է լինելու եւ հաջողվելու է այդ ծրագրերի արդյունավետությունը եւս մեկ աստիճանով բարձրացնել։ Շնորհակալություն հայտնելով խորհրդարանի նախագահին ընդունելության համար Դիոգո Պինտոն նշել է, որ իր առաջին այցի նպատակը ճանաչողական է, որից հետո կներկայացվի համագործակցության հետագա ծրագիրը։ Նա նաև հավելել է, որ իրենց խնդիրն է լինելու Արցախի դիրքորոշման մասին ազդակների թարգմանությունը եվրոպական հասարակության համար։ Նույն օրը Դիոգո Պինտոյին եւ գլխավոր քարտուղար Հովանես Գրիգորյանին ընդունել է ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Նա ողջունել է կազմակերպության ներկայացուցիչների այցը Արցախ եւ բարձր գնահատել նրանց հետևողական գործունեությունը՝ ուղղված Եվրոպական Հանրության իրազեկվածության բարձրացմանը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման եւ ԼՂՀ-ում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացների վերաբերյալ։ Կողմերը մտկեր են փոխանակել այդ ուղությամբ համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունների եւ հերանեկարների շուրջ։ Այսօր կայացել է հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության կարգավորման ոլորտին։ Դեռևս այս տարվա հուլիսին հանձնաժողովը Ստեփանակերտ քաղաքի եւ միաժամանակ 1 կամ մի քանի շրջանների տարածքներում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հերարձակման մրցույթ էր հայտարարել։ Մրցույթին ոչ մի հայտ չի ներկայացվել, ուստի հանձնաժողովն այն հայտարարեց չկայացած։ Նիստում քննարկվեց նաև Ղարաբաղ տելեկոմ ընկերության կողմից մատուցվող հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության շարժական հեռախոսակապի կանխավճարային հեռախոսահամարների հավելյալ օրծառայության սակագնի սահմանման մասին որոշման նախագիծը, որը ներկայացրեց հանրաժողովի հերոստատեսության, ռադիոյի եւ հեռահաղորդակցության կարգավորման բաժնի պետ Աննա Արաքելյանը։ Ղարաբաղ տելեկոմ հատբաժն տիրական ընկերությունը հայտ է ներկայացրել հանձնաժողով հավելյալ օր ծառայության սակագինը հաստատելու խնդրանքով։ Ընկերության գրության մեջ նշվել է, որ ծառայության մատուցման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է բաժանորդների առաջարկներով։ Ծառայություն ունի սոցիալական միտվածություն, քանի որ այն բաժանորդներին հնարավորություն է ընձեռում օգտվել ցանցից նույնիսկ քարտի վավերականության ժամկետի սպառման տարակայում։ Ծառայության էությունը կայանում է նրանում, որ հավաքելով համապատասխան հրահանգը եւ ուղարկելով 150 գրամ արժողությամբ կարճ հաղորդագրություն, բաժանորդները կարող են երկարաձգել քարտի վավերականության ժամկետը ևս 1 օրով։ Հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմ կրոնական կազմակերպությունը հայտ է ներկայացրել հանձնաժողով ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության Վեմս Փյուր համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության Վեմ ռադիոկայանը Արցախում քրիստոնեական կառույցությանը զարգ տալու նպատակով նախատեսում է ռադիոկայանի հաղորդումները 24 ժամ վերահեռարձակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ տարածքում 91.1 մեգահերց հաճախականությամբ։ Առանց կոնտենտի փոփոխման իր ռադիոցարագրերը ամբողջությամբ վերահեռարձակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Նշվեց, որ առաջարկվող հոգևոր հաղորդումների վերահերարձակման տեխնիկական ապահովումը խոստացել է իրականացնել Արցախ կապ Փակ բաժնետիրական ընկերությունը Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ղարաբաղի հարցով մադրիդյան սկզբունքները ժամանակ էին տալիս, սակայն Բաքուն դա չօգտագործեց։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի ամանախագահ Ջեյմս Օրլիքի հայտարարությունը ԼՂՀ կարգավիճակի դիմաց տարածքներ հանձնելու մասին։ Նրա խոսքով Օրլիկը ոչ մի նոր բան չի ասել։ Նա կրկնել է այն, ինչ գրված է Մադրիդյան սկզբունքներում։ Դրանք ենթադրում են փոխադարձ զիջումներ, որոնք ներառում են նաև Կարգավիճակի եւ տարածքների մասին հարցը։ Սակայն ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայից հետո եկել է ժամանակը լրջորեն մտածել բանակցությունների բազայի մասին։ Հայկական կողմը մի քանի անգամ, այդ թվում արտգործնախարարի նամակով, բարձր հանձնակատարի ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի կողմից ապրիլին սանձազերծած ռազմական գործողությունների արդյունքում տեղ գտած մարդու իրավունքների եւ միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտումների վրա։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Ժնևում ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատարի ելույթը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ աշխատում է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Ըստ նրա, ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հարցում չի փոխվել։ Նախորդ շաբաթ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում նաև սպասվում է Ղարաբաղի հարցով հանդիպում։ ԱՄՆ-ն կարևոր է համարում այս հակամարտության կարգավորումը։ Մենք կարծում ենք, որ հակամարտող կողմերը պետք է հանդիպումներ անցկացնեն եւ աշխատեն այդ ուղղությամբ՝ համուն տարածաշրջանում կայունության ապահովման, խաղաղության ու բարեկեցության, ասել են նա. Դուգլաս Մակլուրեր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Ղրղստանի Հանրապետություն։ Նա այնտեղ մասնակցելու է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Ադրբեջանը լրջագույն խնդիրներ ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի կոնգրեսական Ջիմ Մկգովերնը, բացելով կոնգրեսում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի լսումները, որոնք նվիրված էին Ադրբեջանում մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում մարդու իրավունքների դեմ գործողություններ եւ դաշնություններ իրականացրած պաշտոնյաններին պատժելու ուղությամբ, դրանք անպատասխան թողնելով։ Լսումներին ներկա անդիմադիր քաղաքական գործիչ Թուրքել Քերիմլին, ում հայրը Ալի Քերիմլին Ադրբեջանում ճնշումների է ենթարկվում, նշել է, որ Ադրբեջանի ներկա վարչակազմի քաղաքականությունը երկիրը դեպի կորցանում է տանում։ Ալիևը փորձում է ինքն իրեն երաշխավորել բացարձակ իշխանություն երկիրը պաշտոնապես վերածելով միապետության։ Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչն իր կողմից նշել է, որ Վաշինգտոնին անհրաժեշտ է ավելի բացահայտ պաշտպանել Ադրբեջանում ճնշումների ենթարկված գործիչներին։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան հրապարակել է ազգային հավաքականների դասակարգման աղյուսակը։ Հայաստանի ազգային հավաքականը նահանջել է 10 տեղով եւ 112-րդն է։ Առաջատարը Արգենտինայի հավաքականն է, երկրորդ տեղում է Բելգիան, երրորդ տեղ է բարձրացել Գերմանիան։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականը հաջորդ խաղ կանցկացնի հոկտեմբերի 8-ին Երևանում ընդունելով ռումինացիներին։ Երեք օր անց Վարուժան Սուքեսյանի գլխավորած թիմը կհյուրընկալվի Լեհաստանի հավաքականին։ Լեհաստանում ընթացող ծանրամարտի Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում Հայաստանը նվաճել է երկրորդ ոսկե մեդալը։ Մինչև 17 տարեկաների պայքարի 85 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոն է հրճակվել Կարեն Ավակյանը, որը երկամարտում հավաքել է 330 կիլոգրամ։ Ընդ որում երկամարտում նա 24 կիլոգրամ գերազանցել է երկրորդ տեղը գրաված Լե Յակոբ Միխալսկուն։ Թենիսի միջազգային ֆեդերացիան խիստ պատիժ է սահմանել ադրբեջանցի երկու մրցավարների համար, ովքեր օգտվելով իրենց կարգավիճակից գումարներ են շորթել։ Հետաքննության ընթացքում ողջվել է, որ Շերզոդ Հասանովը եւ Արխիպ Մոլոտիագինը հանդիպումների ընթացքում տրիբունայում ունեցել են համապատասխան մարտիկ, ովքեր ազդանշաններ ստանալով խաղադրույքներ են կատարել եւ մեծ գումարներ աշխատել։ Ցանուցում Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին եւ ղղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին ԼՂՀ օրենքների համապատասխան հոդվածները Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է ընդունել սույն թվականի սեպտեմբերի 17-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2016 թվականի սեպտեմբերի 24-ը շաբաթ օրը։ Վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անվամացություն, ժամանակ առ ժամանակ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան։ Տակություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։